Sóc la Dori. Pateixo de pèrdua de membòdia recent. Sí! Això és just el cas de dir. D'acord, d'acord. Fem veure que som els altres nens, ara. <clears throat> Hola, Dori! Hola, hola! Vols jugar a fet i amagar? D'acord, sí. Ens amagarem i tu comptes i ens busques? Sí, papa. No, no, papa no. Sóc un baixet molt simpàtic que vol ser amic teu, d'acord? Sí, papa. No? Ja estic amagada. Compte fins a 10. Un, dos, tres, um, quatre... Um... M'agrada la sorra. És molt fineta. Mama! Dori! Dori! Dori! Dori! Dori! Dori! La Dori! Dori! Dori! Dori! A la ressaca no ens hi podem acostar? Sí, preciosa, tu pensa en la cançó que hem après. Quan la ressaca ve, jo dic... Que ve! No, no. És fugiré! D'acord, tornem a provar. Quan la ressaca ve, jo dic... La ressaca ve! La ressaca ve, la ressaca ve... La ressaca ara ve, la ressaca ja ha vingut. L'he tornat a oblidar? No, no, no, no, tranquil·la, no pateixis. No passa res, Cuca. I si m'oblido de vosaltres? Ah! Que m'oblidareu vosaltres a mi? Algueta meva, no? Nosaltres no t'oblidarem mai, Dori. I segur que tu a nosaltres tampoc. Ho has sentit? Què? El què? Stan, he sentit algú que cridava. Qui? Jo no he sentit ningú. No ho sé, Stan, no... però he sentit algú que cridava. Hi ha molts peixos aquí. Qualsevol, qualsevol pot haver cridat. Allà. On? Allà. Allà, just allà. On? On miro? Allà. Oh! Hola? Hola! Com? Hola! Malgrat tot, si és un nen! Ei, Ei nen! Hola! Som aquí! Ei! Hola! Hola, em dic Dori. Poden ajudar-me? Hola, Dori. Uh, Dori, que t'has perdut? Uh, sí, on són els teus pares? Uh, no me'n recordo. Oh. Ja els buscarem. Uh, uh, són d'aquests països d'aquí? Hola, em dic Dori. Poden ajudar-me? Què? Um, <laughs> Reina, això ja ho has dit. Mm. Ah, sí? Uh ah. -huh. uh... Em sap greu. Pateixo de pèrdua de memòria recent. Oh, quin greu. Pèrdua de memòria recent. Um, D'acord, tu, tu queda't aquí un moment, eh, preciosa? Estan, estan, estan. Què? Què? Què fem? La pobra s'ha perdut. I jo què sé? Com, Alguna què cosa hem de fer. No, eh, eh... no se'n recorda de res. Pot ser de qualsevol lloc. Vaja, tens, tens el dia negatiu. Jo només... Ah, uh, Dori, reina, què et sembla? Se n'ha anat. Dori? El que faltava. Dori! Dori! Dori! antic, Dori. He perdut els meus pares. Em pot ajudar? Em dic Dori. Pateixo la pèrdua de memòria. Krishna. meus pares. Em pot ajudar? On els has vist l'última vegada? Doncs, uh... És curiós, però no me'n recordo. Oh, reina, vols venir a nedar amb nosaltres? És l'oferta més amable que m'han fet avui. Uh, uh, em sembla. No, no me'n recordo. En fi, noies, gràcies, però... <laughs> és que he de trobar algú. Mm. Oh, no me'n recordo, no me'n recordo, no me'n recordo. Hola! Em dic Dori. Que dit tres mal dit? És broma. D'acord, d'acord veig que no tornareu. Buscava una cosa i... D'acord, ja ho entenc. Sopar per dos, que disfruteu. Bé, espero que ho trobis, el que sigui que busques. Jo també ho espero. Tens idea de què era? Perdoneu, perdoneu, per perdona. D'acord. No siguis tan car de veure. Aviat no ens coneixerem. T'has conegut? Ajudeu-me! Sisplau! Ah! Oh! oh, oh, perdoni. S'ha fet mal? L'he perdut, l'he perdut, l'he perdut. Tranquil, perdut. no s'amueri. No, no, se l'han emportat. He de trobar la llanxa. Una llanxa? Ei, jo n'he vist una. L'has vist? Ahà, cap aquí, ha anat cap aquí. Vine. Gràcies, gràcies, moltes gràcies. passar amb la carraca. Ja ho arreglo. Au! Ei, Marlin. Oh. Ei, nois! Em pensava que... Ah, ah, ah. Dori, no és hora de llevar-se encara. Au, va, torna a dormir. I pensa que les una piquen. Sí, esclar, perdó. A dormir, a dormir. Ei, Marlin! Au! A dormir! Va, que és molt fàcil. A dormir, a ah. dormir. Va, vinga. Ei, Marlin! Tothom ah. amunt! Som-hi! Va, que ja és de dia. Buscàvem una cosa, oi? Anem. Això, me'n recordo com si fos ahir. Tot i que no ho recordo gaire, el que vaig fer ahir. En fi, jo, quan vaig passar més por, el viatge va ser amb els quatre taurons. Un moment, que no eren tres taurons? No, no, eren quatre, segur. Però l'últim cop vas dir que eren tres. Fill, qui va ser que va travessar tot el mar? En Nemo. Vam travessar el mar per trobar-lo, per tant, ell el va travessar primer. Suposo que tens raó, eh? Bé, ja heu arribat! Tampoc no us perdeu l'excursió. Una excursió? Ui, m'encanten! I on anem? Però que no li has dit. Sí que li he dit. Uh, Dori. Què? El mestre Rajada ha... Ha de vigilar molts peixos avui. Uh -huh. O sigui que seria millor que avui uh mhm. -huh. tu no et quedessis uh, amb la classe. Oh, i per què no? Oh, doncs perquè Sovint et costa recordar les coses. Oh, d'això me'n recordo bé, sí. <laughs> Ja, d'acord, no sempre és culpa teva, però et despistes i et pots perdre. Mm -hmm. I el mestre Rajada no es pot preocupar per peixos que es perden. Esclar. Li faria falta algú que l'ajudés. Pobre, no, no, no hauria de treballar tant. Ho entens, oi? Sí, perfectament. Sí? Mm -hmm. Genial. Vol que faci d'ajudant del mestre. Uh, no ben bé. Ostres, quin honor! No m'ho havien demanat mai que ajudés un mestre. Mestre Rajada, ja té un ajudant. Ah, ha, ha. Okidoki! Molt bé, nens! Molt bé, nens! Avui toca... Avui toca... Observar la migració de les rajades. Migració de les rajades. Molt bé. Ho sap algú per què migrem? Va, això ho hauríeu de saber. Migrar vol dir tornar un altre cop a... Sí! No. No? A la sorra! No. Migrar és tornar al lloc d'origen. Origen? Que és el lloc d'on sou. El lloc d'on sou? Hi ha algú que em sàpiga dir d'on és? Jo visc en un regròs. Jo visc a tres coves de corall d'aquí. Casa meva és coberta d'algues. I tu d'on ets, Dori? Jo? Uh, no ho sé. Els meus pares... no sé on són. Que volies res? Ja m'he tornat a despistar. És que pateixo... La pèrdua de memòria recent. I com tens el cates que tens? Vale si tens pèrdua de memòria recent. Bona pregunta, bona pregunta. Doncs me'n recordo de coses, perquè bé, eh, tenen sentit, com que, que tinc pares. Ho, ho sé perquè d'algun lloc de que haver sortit, no? Tothom té pares. Potser no me'n recordo com se diuen ni la cara que fan, i potser no els trobaré mai, però... Eh, de què parlàvem? De papes i mames. De papes i mames, sí, perquè parlem de papes i mames. Oh! Oh! Això, ostres, m'ha tocat a mi. Bé, sou una mica petits, però, en fi, resulta que quan dos peixos... I per avui ho deixem aquí. Pugem a bord, exploradors. Se m'ha acudit una cançó de migració. Oh! Avui la lliçó és sobre migració. Aquella gran missió et fa voltar pel mar. Eh! cop s'ha ficat tothom. Ai, ja m'he perdut. Ah, som allà ja estem. Més o menys quatre segons sigui la posició del sol. No, no us acosteu a la vora. Vinga, ja ho heu sentit. Va, ben lluny de la vora, vinga. Prou, tan lluny no. Tan lluny no. Vinga, va, torneu cap aquí. Veniu aquí. I ara vull que m'escolteu tots molt bé. Ei, escolteu! Quan les rajades passin les per aquí... Les rajades passaran per aquí, nois! Amb què hem d'anar molt en compte. Amb què ha d'anar tothom molt en compte? Mm? Amb la ressaca! Molt bé! Molt bé! Amb la... ressaca! La ressaca. Perquè el corrent que crea el padre de les aletes és molt fort. Si no vigileu el corrent, us pot arrossar. Més Rajada, com saben on han d'anar les rajades? És per això que tenim l'instint, Nemo. Una cosa dins que ens és tan familiar que per força l'hem d'escoltar. Com una cançó que sabem des de petits. I la meva ja la sento! Volem tornar الطريق بالجزر كسر الدين اسوى الطريق وطار وانطرنا Deixeu-la respirar. La joia de Morro Bay, Califòrnia. La joia de Morro Bay, Califòrnia? M'he recordat d'una cosa, d'una cosa... Ah! M'he recordat d'una cosa! M'he recordat d'una cosa, d'una cosa molt important! Una cosa molt important? Què? Què és? Uh, no ho sé, m'ha fugit, però la noto, la tinc, la tinc aquí. En fi, gràcies, mestra Rajada. Home, mira, de recordar-te'n. Tu siguis tan dori, dori. la joia de Morro Bay, Califòrnia. Oh! Ah! Els meus pares! Recordo els meus pares! Són a no sé on! Els hem de trobar! Nois, m'heu d'ajudar! Nois! Nois! Ei! Nois! On sou? Dori! Ei! Dori! On? Ah! Per què marxeu? Sí, has marxat tu. Els meus pares me n'han recordat. Que bé. I què n'has recordat? Els he recordat a ells, la mama, el papa. Tinc una família. Oh, ells no saben on sóc. Dori, no! No, no sigui ximple! On penses anar, eh? A, a, a la Gemma del... A la Julià de Morro Bay, Califòrnia. Sí! No, Dori, per anar a Califòrnia hem de travessar el mar. No perdem temps, Com és que cada vegada que som a la vora d'aquest escull hi ha algú que se'n vol anar. No podem disfrutar de la vista per un cop. Com pot ser que parlis de la vista quan m'han recordat dels meus pares? No, no! S'han acabat els viatges. Aquesta vida ja s'ha acabat. L'única bona raó per viatjar és que un cop has viatjat ja no has de tornar a viatjar més. Jo... Dori... Sisplau. No veus que... que els trobo a faltar molt. Els trobo a faltar moltíssim. No sabia què era, això. Saps què se sent quan passa això? Sí, sí que ho sé, què se sent. No ho vull oblidar, això. Al mar, no sé on, i els meus pares. Sisplau, Marlin, sola no els podré trobar, no me'n recordaré. Si plau, ajuda'm a trobar els meus pares. Sí, papa. Tu ens pots portar a l'altra banda del mar, oi? Doncs no. Però sé d'algú que sí. Mm. fan! És el corrent de Califòrnia, és una passada, tio! Trenca-lo, no! Ah! Tio, si treus les tripes, sigues legal. Ves al final de la closca, aboca el cap i enfoca lluny. Andy, hem d'anar a menjar els peixos! Eh, qui li quasi? Sí, i ara anem a buscar els meus pares a la perla de l'Atlàntic... La joia de Morro Bay, Califòrnia. Exacte. Com trobaràs els teus pares? Tan això de la memòria no és el meu fort. No ho sé segur, però em fa l'efecte que eren sobretot blaus amb eh, una mica de groc. Sembla lògic. A més a més, segur que els coneixeré quan els vegi. Són parents? Per cert, travessar el mar és una cosa que només s'hauria de fer una vegada! Un cop! Morro Bay, Califòrnia, a la vista, tio! Massa tard, ja estan tips. Oh! Aquest lloc em sona. Mama! Papa! No, Dori, Dori, espera. Mama! Papa! Vols parar de cridar? De debò, et penses que els teus pares estan per aquí flotant esperant-te? Bé, no, no, no, no ho sé, però només hi ha una manera de saber-ho. Mama! Papa! Més fort, Dori! Mama! Papa! Qui ha sigut? Calla. Ja, ja ho havia sentit, això. Recordo algú que feia... Xxxt. Sí, bona memòria. Era jo. No fa ni un minut. Ah! Sisplau, que heu vist el papa i la mama? Es diuen Jenny i Charlie. <gasps> Jenny i Charlie. Què? Jenny i què? Es diuen així. Els meus pares es diuen Jenny i Charlie. Tori, calla! Jenny! No et pots esperar un moment Charlie! que trobem un pla. Jenny! Charlie! Que ets boja? Perdona, és que està emocionat. Jerry! Dori, Dori, para de cridar un moment. Jenny! No és gaire bona idea arribar a un lloc completament nou i començar a cridar l'atenció d'aquesta manera. Que no ho has vist? M'he recordat el nom dels meus pares. Jenny! Charlie! Dori, Dori, aquests ermitans viuen aquí i si volen que callem deu ser per alguna raó. Podries despertar alguna cosa perillosa. Com una cosa amb un ull gros, tentacles i un bec que mossega? Bé, això es concreta molt, però una cosa així, sí. És important mirar de no Valga'm no, no. tot! Escolta, ens hem equivocat. Uh -huh. Ja marxàvem. Et deixa'ns viure i et, et venerarem. Et farem un... un... T'agradaria... T'agradaria un monument? Uh -huh. passa no, res. No, no, no, no, Nemo. Perdona, Nemo, ho sento per... Ah! Valga'm tot, Nemo, t'has fet mal. T'he dit ara no. I has fet prou. Ah, sí? Oh, no. Però ho, ho, ho puc arreglar. De veritat, vaig a buscar ajuda. Saps què pots fer, Dori? Ves-te'n allà i t'esperes. Ves-te'n allà i oblida-ho tot. És el que saps fer millor. Tens raó. No entenc com se m'ha acudit. Trobar els meus pares no puc, em sap greu, no... Ara ho arreglo. Ah, estic bé. Vaig a buscar ajuda, d'acord? D'acord? Ah, això ho puc fer. Torno... Eh, no serà res, Nemo. Hi ha algú? Que hi ha algú? Ningú? Hola? Que hi ha algú? Hola. Hola. Soc la guia Marina. Oh, hola, Marina. M'has d'ajudar. Vine amb nosaltres. Oh, sí, sí, sí explorar les meravelles de l'oceà Pacífic i la vida tan sorprenent que hi ha al seu interior. Contempla la Marina? majestuositat de Ei, la Ei, Marina, blanca. on ets? Dori! Ah, ets aquí! Ei, he trobat ajuda! La, la Marina ens dirà on som! Vigila! Ah! Ei, mira això! És que no respecten la vida marina! Marlin, Nemo! No, no, no, no hi tornem! No hi tornem! Portem-la dins, a veure com està. Ah! ah! et vindrem a buscar! Benvinguts a l'Institut de Vida Marina. El nostre lema és rescatar, rehabilitar i alliberar. Marlin! Nemo! Hola, hi ha algú? Em pots ajudar? Vols que t'ajudi? Ah! pare, ets un científic. T'ho he dit mil cops. Què passa? És divertit. Tranquil·la. Només, només he d'activar la Mari. Jo em dic Hank. Estàs molt malalta? Malalta? Estic malalta? Si no, no estaries a quarantena. Oh, no, quant de temps m'hi he d'estar? Haig de trobar els meus pares. Tranqui, no et posis histèrica. Oh, malament. Què? El què? Què passa? Ah! Què és això? Això és una cosa dolenta. Una etiqueta de transport pels peixos que no poden subsistir a l'institut. Els traslladen a un lloc per sempre, a un aquari, a Cleveland. Els peixos d'aquí els tornen al mar. Els de Cleveland s'hi queden per sempre. Oh, Cleveland? No, no hi puc anar al Cleveland. He d'anar a la joia de Morro Bay, Califòrnia, a buscar els meus pares. És aquí, l'Institut de Vida Marina. La joia de Morro Bay, Califòrnia. Ja hi ets. Vols dir que sóc d'aquí? Ah, els meus pares són aquí. Els he d'anar a buscar. De quina exposició ets? Què? Sóc d'una exposició? Quina? Hi he d'anar. Ah, no és gens fàcil, això. Tret que... No, és una bogeria. No sortiria bé. Per què? Digue-m'ho. M'encanten les bogeries. Ho he sabut quan t'he vist. Se m'acudeix una cosa que podria fer per ajudar-te a trobar els teus pares. Només m'has de... Ei, bona idea! Porta'm amb els meus pares. Com és que no se m'ha acudit? Anem? Ah, no, no, no, no. Si em dones l'etiqueta, podré anar lloc teu al camió de transport. I llavors tu podràs tornar dins i trobar els teus pares. Només m'has de donar aquesta etiqueta. Quina etiqueta? Oh, tinc una etiqueta a l'aleta. Com, com és que no te'n recordes que en tens una? Ai, ostres, perdona, és que ah, pateixo de pèrdua de memòria recent. No te'n recordes de res del que hem parlat? Mm -mm, ni gota de, de què hem parlat. Uh, M'havies de donar l'etiqueta. A mi m'agrada l'etiqueta, per, perquè la vols. Per poder anar... Per poder anar a Cleveland. A Cleveland? Mm, N'he sentit parlar, per qui vols anar? Perquè si em quedo aquí em tornaran a enviar al mar. I em tinc molt mals records d'aquell lloc. Oh, jo el que vull és viure tot sol en una gàbia de vidre. No vull res més. Com la tiqueta! Ei, no em toquis l'etiqueta! Oh. Mira. Jo no treballo aquí i tampoc tinc cap mapa d'aquest lloc. Ah, un mapa! Bona idea, tu em portes cap al mapa i jo busco on són els meus pares. Que bé! D'acord. Si et porto amb els teus pares, em donaràs... No tinc res, sóc pobre. Uh, uh, I si et dono aquesta etiqueta? Bona idea. completament segur que li he dit això. Vés-te'n allà i oblida-ho tot, és el que saps fer millor. Sí, papa. Jo he dit això. Ho has dit. La Dori ha posat a la superfície i l'han agafat. D'acord, d'acord, no ho vull tornar a sentir. No, només t'ho he preguntat, perquè, mira, si he dit això, que no està tan clar que ho hagi dit, és... Eh, de fet, és un compliment, perquè li he dit que s'esperés. I li he dit que és el que feia millor. Pa, pa, per tant, no, és culpa meva. És culpa meva que l'hagin segrestat i se l'hagin endut on doncs sigui que se l'han endut i si se l'han endut a un restaurant. Ei, vosaltres dos, calleu! Sí, volem dormir! Somiava un somni que m'encanta! El que somies que jeus en aquesta roca? Sí. Oh, aquest sí que és bo. Ai, tant, oi que sí? <laughs> Ei, perdonin! Fill, fill, Hola, fill! Volem? Són lleons marins! Són grans depredadors! Ens podrien saltar al damunt! Mm. Uh, no els veig gaire saltadors. És el que volen que et pensis, tu! Posa't darrere meu i deixa'm que parli jo. Perdoni, estem preocupats per una amiga. És un restaurant, això? <laughs> Company, no és cap restaurant. La teva amiga està bé. Segur? És un hospital de peixos. La guia marina diu que la rescataran, la rehabilitaran i la l'alliberaran. Sortiran un no-res? Sé de què parlo. Paràsits nasals. Anèmia. Ens van curar i ens van tornar al mar. Oh, quin descans! Franqui, no cal que pateixis. No li pa... Ja surt de roca! Fuig! Com se t'acuer! No cal que patiu gens ni mica. Aquest lloc és l'Institut de Vida Marina, la joia de Morro Bay, Califòrnia. Tenia raó. La Dori pot fer més coses a part d'oblidar. Gràcies, Nemo, molt agraït. Ara com entrem a dins? Un moment. Voleu entrar a l'institut? Urgentment. La nostra amiga és a dins, perduda, sola, té por. No, no deu saber què fer. Oh, <laughs> Tranquils que hi sabem entrar. Segur? Però què fan? No ho sé, però no m'agrada gens. Falta gaire? Calla. Hank, que bé que t'he trobat. Deu haver estat cosa de... del destí. Per enesimíssima vegada, no és el destí. Em sona molt això del destí. Perdona, són els nervis de veure els meus pares, per fi. Fa que no els veig ni ho sé quan fa. És que pateixo de perdre la memòria. de memòria recent, però prou de parlar. No m'agrada ni la xerrameca ni les preguntes estiu. «Com estàs? Molt bé! I tu? Bé, gràcies!» Perquè ho sàpigues, ningú ho està de bé. Ah, jo estic bé, i tu? Oh. Hank, mira un mapa! Uix. El pla és que tu miris això per saber on viuen els teus pares i que jo agafi el camió cap aquí, entesos? Entesos. Eh, quina era la primera part? Oh, què? Que el Pop s'ha tornat a escapar? Ostres, quantes exposicions! Com pot ser que es pugui veure tot en un dia? Trien una! D'acord. Uh... Ah, digues a tothom que obrin bé els ulls. Com pot oh. ser? Estava previst que l'alliberessin al mar avui mateix. Uh, és clar que no l'he vist. Si el busqués, ja l'hauria trobat. Hank! Ah, ets aquí. Afanya't! D'acord, d'acord, d'acord. Zeta, comença per Zeta. Jo, Nain, Fantil. Zona infantil. Eh? No, infantil no. Els nens agafen coses i no vull perdre un altre tentacle. Et falta un tentacle? Bé, llavors no ets un octòpode, ets un septòpode. No tinc memòria, però sé comptar. Que D'acord. Eh, viatge a les pro... Oh, mira, petxines! Ah! Mireu, petxines! <laughs> Papa, una petxina per tu. Que bé, Dori! Ja n'has trobat una altra. Jo? Oh, i tant! Cada dia en saps més, Dori. Mireu, petxines! <laughs> Ei, jo he vist allà! Sí, sí, i tant! M'encanten les petxines. <laughs> I tant, Cuca. Em podries trobar una altra petxina? A mi m'agraden les liles. <laughs> sí, mama. Oh, mama. Petxina lila, petxina lila! Ei, a casa hi havia una petxina lila! I què? La majoria d'exposicions tenen petxines liles! No, no, no, no, no, no ho entens! Ara me'n recordo. Les liles li agradaven molt. Tenia un riure encantador oh. i el meu pare era molt simpàtic. I amb aquesta memòria te ens agafaran! Encara creus que és el destí, jo? Hem de trobar els meus pares! Calla! control, sóc la Carol. Eh, em sembla que he trobat el poc perdut. Canvi. Ho veus que has fet? Perdó. Només els faltava això. Mm. Destini. Ah, el destí! Au, va! Hank! No diguis mots! Tinc un pressentiment, entrem a la gallera. No, calla! Sí, i diu destí, qui ens hi portarà. No, no, no, no. Entrem a la gallera, va! No penso entrar a la gallera amb tu. Jo me'n no, vaig no, ah, eh? a la gallera. Vés a la gallera. Adéu! Ah. Hola, nois. Estic buscant els meus pares. Bona idea. Fes el mort. Oh. Ah, perdó. Havia de parpellejar. Com ho feu per aguantar els ulls oberts? Ei, nois! Un moment. Ah! nostra amiga ja porta aquí molt de temps. És un tauró balena i es diu Destiny. Destiny? Ah, de debò? Ja veureu que és molt curta de vista i que té problemes per moure's pel seu entorn. Oh, i ara ja ve cap aquí! Uh! Destiny! Ah, ets un oh. peix? Uh! Un moment... Hola, com anem? Em pots ajudar? Oh! D'acord, ja t'ajudo jo. Perdona. Hola. Amb qui parla? És aquesta taca blava? Em pots ajudar? Vaig perdre els pares. Vas perdre els pares? Bé, és llarg d'explicar i en franquesa no en recordo gran cosa. Oh, quin greu, pobret. Ah! Oh, perdona, no nedo gaire bé i no m'hi veig bé. Doncs jo crec que nedes molt bé. De fet, no he vist mai un peix que nedi tan bé. T'ho agraeixo. No us mereixen. Ei, torna-ho a dir. Home, no els mereixen. Dori? Sí. Dori? Sí. Dori? Sí. Ah, Dori! Sí. Tu i jo érem amigues! No. Dori, sóc jo, la Destiny. Em coneixes? És clar, parlàvem per les canonades de petites. Compartíem canonades. De veritat? Oh, ets molt guapa. I saps d'on sóc jo? Sí, tu ets de l'exposició Marobert. De l'exposició Marobert? Llavors són allà els meus pares. Hem de marxar. M'hi pots portar? Uh, per una balena és complicat moure's per aquí. Podeu abaixar el volum, si us plau. Tinc mal de cap. Oh. Qui és aquest? Ah, el meu veí, en Bale. Uh -huh. Va venir amb una ferida al cap. Ja sé que parles de mi, Destiny. Diu que no pot fer servir l'ecolocalització, però jo vaig sentir els metges. Sóc aquí. No li passa res Sento res. tot el que dius de mi. Què és l'ecolocalització? El cap d'en Bailey emet una mena d'ones i l'eco li permet trobar coses que són molt lluny. Oh, però segons ell, encara no s'ha curat. Ara sí que parles de mi. De veritat, no puc ah. ecolocalitzar. No penso tornar a tenir aquesta conversa. Em vaig no donar un cop molt fort al cap allà fora. Que no veus l'inflat que el tinc? El cap sempre l'has tingut gros. Ets una balena blanca. Ecolocalització. Oh, com, com les ulleres més potents que hi ha al món. Què? Què són les ulleres? Una cosa que et fa fer... Uh, i veus coses. Com és que ho sé, això? Oh, que interessant. Ah, mita-la! Noia, ja estem en pau. T'he portat fins al mapa. la l'etiqueta. No, espera't, no. Ja sé on són els meus pares. Són a... Uh, com se diu? El lloc on... Cal Albert? Mar obert. Sí, Mar obert. A Mar obert? Però si jo sé on és. És l'exposició que hi ha al costat de Tant me fa. Tranqui. Si vols arribar a l'exposició a Mar obert, vés-hi per les canonades. Per les canonades, sí. Les canonades? Sí, dos a l'esquerra, tot recte i ja hi ets. Uh, no sé si me'n recordaré d'això. Tu te'n recordes, Han, de tot això? Ah, uh, sí? Genial, anem. Jo no hi penso anar, no hi entro. Hi hauràs d'anar sola. Uh, Bé, és que és... és... Mireu, no puc. És que de seguida em perdo, jo. Em sap greu, però un tracte és un tracte. Volies trobar els teus pares i ara ja saps on són. Jo amb l'etiqueta. Hank, no hi puc anar sola. No, no, no me'n recordaré per on he d'anar. I a mi què? L'etiqueta. Però no hi puc anar per aquí. Ho sento, és l'única manera. És l'única manera? Ah! És l'única manera. Au, au, no, no passa res. No pateixis. A la vida no tot és fàcil de fer, oi que no, Charlie? No, ta mare té raó. Quan una cosa és massa difícil, Dori, la deixem córrer. Charlie! És broma. Tranquil·la, oh. és broma, és broma. Uh, compte, que hi ha un bromista és per aquí. És broma, esclar. Ho <laughs> veus, també va? Sempre hi ha una altra manera. Gràcies, papa. Gràcies, papa. No! El pare deia que sempre hi ha una altra manera. Què? No hi ha cap més manera. Mar obert, mar obert, mar obert... Mar obert! Uh, segur que és l'edifici d'allà. Aquell tot bulbós i rodó, com el cap d'en Bailey. Sí, eh? Una altra manera, una altra... Oh, allà! Nois, seguiu-me. Ja sé com anar al cel obert. Mar, mar obert. obert. Això! Nois! Ei, ja sabeu que no puc nedar fins allà, oi? No veig com ens faran entrar dintre així. Es pot saber què feu? Què vols que fem? Cridar-la? Cridar-la? A qui crideu? Nois, us presento la Becky. Ah! Volant? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Esborra aquest pla. Ei, digue-li que gràcies, però em sembla que s'us han anat una mica l'aleta. Per què no hi ha una altra manera d'entrar-hi en què s'hagi de nedar? Això de nedar ho dominem més. Mira, la vostra amiga deu estar a quarantena. És com estan els peixos malalts. I l'única capaç d'entrar i sortir d'aquest lloc és la Becky. Ah! Ah! <laughs> Ah! Ah! Oh, la Becky. Ai, Pare, segur que no dius Piti. Fas mal. <laughs> em sembla que li agrades. Becky, reina, aquests dos peixets tan simpàtics han d'entrar a quarantena. Estàs lliure avui, Rebeca? Becky, uh, tens algun forat a l'agenda? Au, em sembla que no entén el que li dic. L'únic que has de fer és fer-li impressió. Im què? Impressió. La mires als ulls i li fas urru i se sincronitzarà amb tu. Au, mira-la als ulls. Eh! Ah, anem-ho. Crec que hem de trobar un pla alternatiu. Un en què ens podrem quedar a l'aigua i no hi haurà cap sonat, perquè aquest ocell, aquest ocell, no és de fiar. Tranquil, papa. Mentrestant, la Dori ens oblidarà. Ja ho has dit tu, és el que sap fer millor. Ah, D'acord. Ah, molt bé. La miro als ulls. Només en veig un. Doncs aquest mateix. Ve Ah... D'acord, uh, això està molt bé. Però com se suposa que ens hi portarà la Becky? Ah, sí, no me'n recordava. Gerald! Sí, Gerald. Mm. Vinga, nano. Mm. Au, va, Gerald! Deixa'ns la galleda i et deixarem seure a la roca. Sí, Gerald, t'ho jurem. Eh? Molt bé. Au, vine cap aquí. Au, va, que tu pots. Molt bé. Vigila, no t'encetis la cua. Gràcies, moltíssimes gràcies, Gerald. Aprofita aquesta estona a la roca. És còmode, eh? Prou ja! Surt, Geralt! No, això és com l'oixo. Com és que sempre em deixo convèncer per fer ximpleria? Bona sort! D'acord quan jo et digui. Sí, ja ho sé. Faig un senyal amb una esquitxada. Preparada? Encara no... Encara no... Ara. Hem d'esperar el senyal de la Destiny. Saps una cosa? No entenc per què ho fas, això. Què vols dir? Que et compliques molt per trobar els peixos. Si tingués perda de memòria recent, nadaria mar endins i m'oblidaria de tot. No vull fer això, vull trobar els meus pares. Doncs jo no, jo no vull que ningú es preocupi per mi. Tu tens sort, sense records, no hi ha problemes. Ah, sense records no hi ha problemes. Encara no, encara no... No diguis si encara no toca. No. Digue-ho quan toqui. Molt bé. Preparada i no! Preparada i preparada no. D'acord, compto fins a tres. No comptis, digues va. Va, eh? va, va, va corre, corre! Ostres, oh, ho veus això? Quina... És el senyal. Va, va, va, va. és el senyal. Ah. Recorda-te'n, la Desti li ha dit que seguim els rètols que diuen exposició mar obert. Uh Jo no hi veig quatre dalt d'un burro. Busca'ls tu. D'acord, seguir els rètols de mar obert. Si ho vaig repetint, me'n recordaré. Seguir els rètols de mar obert. Seguir els rètols de mar obert. Mm, hm, Seguir els rètols de mar obert. Seguir els rètols de mar obert. Seguir els rètols de mar obert. Esquerra! els Mira d'esquivar la gent, sobretot els nens. No vull que em toquin. Xxt, no em despistis. Ah! ah! Oh, pobre pobrissó. <laughs> Ja t'ho agafo jo. Tu? Oh, mare meva. Ara, cap on? Cap on? Ai, perdó. D'acord. Què buscava? Estava... Burro, Becky! Deixa'ns allà on sigui, ja ens va bé! Espera, Em sembla que busca un lloc per aterrar! No sap on va, Nemo! No sap ni cap on ha de mirar! Ah! No, ja... No, no, Espera, espera, Becky, on vas ara? Urru, urru, urru. Molt bé, jo anava a algun lloc. La pregunta és... Cap on? Veus el rètol? Ara busco, ara busco una cosa que em porti amb els meus pares. Els meus pares! Les ulleres més potents del... Això ho conec? Com és que ho conec? És un altre record, Hank, hem d'anar cap allà. Esquerra, corre, esquerra, esquerra. Des d'aquí no et pots sentir. D'acord, d'acord, d'acord. Canvi de plans. Ens hi hem d'acostar si volem que ens senti. Em sembla que val més no moure la galleta. Ah, Nemo. Ah, sense Vilavecchia està perduda. Papa, confia-hi. Qui confiï? Ah, I si no se'n recorda més de nosaltres? Jo hi confio. Que tu hi confies. S'està menjant un got. Becky, Becky. Uh! Oh! Bé, almenys ara ja no estem atrapats a la galleda. Oh. N'hi ha la quarantena. La xerrada sobre les llúdries comença ara. Moltes gràcies, guia marina. Qui vol aprendre coses de les llúdries? Les ulleres més potents del món. Les ulleres més potents de... Ah! <gasps> Llúdries! Una festa d'abraçades, avui! Ah! Abraçades, jo vull! On som? Falta gaire per mar obert. Uh, sí, crec que sí. Bé, no ho sé, però he vist un altre rètol. Què? Quin altre rètol? Les ulleres més potents del món. Què? Per què t'empatolles ara? Per què el seguim, aquest rètol? Doncs, eh, uh, perquè l'he recordat. No, no, no, no, el plan era aquest. Au! Ah! Ja està, s'ha acabat. Ja he perdut prou el temps. Espera, no. El camió de transport se'n va a Trenc d'Alba i no el vull perdre. Espera. L'etiqueta. No, m'hem recordat del rètol. I què? Doncs que cada cop recordo més coses. La memòria em va millorant i crec que hauríem... No, la teva memòria és un desastre. No te'n recordes de res. Segur que és per això que vas perdre els teus pares. Ah. Ei, escolta, no ens posem nerviosos. Dom l'etiqueta i... Saps què? Per ser que tens tres cors, ets molt cruel. Tres cors? D'on ho has tret, això? Jo no tinc tres cors. Sí, senyor. No. Que sí? No. Sí. Para de dir això. Dada curiosa. Els pops tenen tres cors. Dos bomben sang a les branques i el tercer bomba sang a tot el cos. Ei! Ah! Ah! Ah! Un que té tres cors no pot ser tan dolent. I dic que vaig perdre les pares per culpa meva. Era eh, dolent! Ah! Jo no els vaig perdre! No, humans no. Busco en Hank. Mans! No en Mans. En Hank. Mans! Mans! Oh! oh! Mans! Mans! d'en Frank. No, no es diu Frank. Surt del meu espai! Ah! És un octòpode. No, un septòpode. Sí, septòpode, septòpode, septòpode, septòpode, septòpode. Ah! Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, septòpode. S'ha camuflat! Ah! Frank, corre, Frank. Hem de sortir d'aquí. Doris, però què fas? Frank! Qui, qui, qui, quin pla tens? El pla és quedar-me aquí per sempre. Molt bé, bon pla. Ah! Ah! Perdona, Perdona, Hank, perdona, tinc mala memòria. Ah! Cuca, Cuca. Compte, algueta meva. Oh, oh, vigila per on nenes. Perdona, papa. Perdona, tinc mala memòria. Oh, Cuca, Cuqueta. No has de demanar perdó per res. Saps què has de fer? Nada i prou. Sí. I segur que d'això te'n recordaràs, perquè... perquè ara em, em farem una cançó. Humpesneda, humpesneda, humpesneda, um neda, neda. Digue'm què fem, nedem, nedem, nedem, nedem, nedem, humpesneda, <laughs> <laughs> humpesneda. Me la van ensenyar els meus pares! La cantàvem tots junts, jo pensava que me l'havia inventat! Quina cançó? Un peix neda! Hank, el que hem de fer és no parar de nedar! Eh, ni boig! Escolta'm, és perillós sortir d'aquí! No, escolta'm tu! Ja sé que tens por, però no et pots rendir! Segueix-me! Un peix neda, un peix neda... La va escriure la mama per mi! I ens de sortir d'aquí! Canta'm, amb mi, Hank! Ah, ja vinc, mama! Ah, no passarà bé. Caldo. Torneu! Torneu! Veu directes a la cala dels tocs. Cala dels tocs. Cala dels tocs? Foc entrat! Ah! No! Ho sento. Tranquil, li passa a tothom, no, no te n'has de vergonyir. Hank? Ah, Hank, ets aquí. Ostres, ens has fet sortir. Ah, és veritat. A ens he fet sortir? Bé, val a dir que també ens hi havies ficat. Però si no hi haguéssim entrat, ara no seríem aquí. Ecolocalització. Ecolocalització! Eh, oh! <gasps> Les ulleres més potents del món! Ho hem trobat! No, no, no. Has trobat allò. Oh! Benvinguts a Mar Obert. Casa. Urru! Urru! Urru! Urru! Urru! Urru! Urru! Urru! Papa, para! No vindrà! Potser sí! Urru! L'has tractat com una inútil. Ara no parles de la Becky, oi? Trobo a faltar la Dori. I jo. La veritat és que estic molt preocupat. Ella hauria d'estar preocupada per nosaltres. Si ara fos aquí, segur que sabria què fer. No entenc com se'n surt de tot. No crec que ho sàpiga ni ella. Se'n surt i ja està. Bé, serà qüestió de pensar. Què faria la Dori? Què faria la Dori? Sí, què faria la Dori? Valoraria la situació, l'analitzaria, sospesaria les opcions possibles... Papa, això és el que faria en Marlin. Sí, sí, ho faria jo. Ella ni s'ho pensaria. Es quedaria mirant la primera cosa que veiés. Ah! Lazarinho faria. Nemo, agafa também. Não, pare. Estàs bé? Sí, i ara què faria la Dori? Qui és la Dori? Ei, noi, que contents que estem de veure't. Que esteu contents? Jo sí que estic content. Feia anys que no parlava amb ningú. Anys? Vaja, per desgràcia no ens podem quedar gaire, hem de marxar. Però per què voleu marxar? Acabeu d'arribar. Quedeu-vos una estona. Au, va, expliqueu-me coses. Ens encantaria, però amb el meu fill hem d'anar a quarantena. Que bonic que és tenir un fill. Sí, tens raó. Jo no tinc família. Vaig sortir un temps amb una petxina. Està molt bé, però... Però les petxines hi veuen i ella es volia veure amb altres. És broma. Bé, que les petxines hi vegin, no, tenen ulls. I et veuen l'ànima i et trenquen el cor. Oh, Shelly! Per què? <laughs> Per què? I ara què faria la Dori? Vine amb nosaltres a explorar el món misteriós de mar obert. Ara, segueix-me. Ets dins d'un cor. Oh, ja et segueixo jo. Doncs. Espera. Els pops tenen tres cors. Oh, que curiós. Ja, ja hi som. I hem, hi hem arribat. Xxt. Bé, diria que ja hi ets. I jo he d'agafar un camió. No, espera't. Jo tenia una cosa per tu. L'etiqueta. L'etiqueta? Sí. Saps què? Em sembla que me'n recordaré de tu. Ah, m'hauràs oblidat en un batec de cor. <laughs> Bé, en tres. A mi em costarà oblidar-te per això. Els meus pares són aquí baix. Uh, estàs bé? Estic a punt. Sí. <laughs> Segur que sí. Oh! fa molt temps una filla com ara jo. No sé quant de temps fa. D'acord, tenen pressa. Ah. Oh, oh, vigila per on nena. Ai, perdó. El nostre objectiu és que cada animal que rescatem i atenem acabi tornant al seu hàbitat, a casa seva. Ara, si un dia et perds d'hores... Segueixes les petxines? Mireu, petxines! plans blaus. Oi que sí, Bill? Sí. Els cirurgians tindran una exposició a Cleveland per ells sols. Sortiran amb el camió de trenc d'Alba. Quina sort. Què? No, no, els meus pares són a quarantena. Els enviaran a Cleveland, però si, si acabo d'arribar... Els he d'anar a buscar, no saben que sóc aquí. Tranquil·la, és fàcil anar a quarantena. I pots anar per les canonades, reina. Oh, no, no puc. Per què no? No recordaré on vaig i, i no puc anar lloc si, si no hi ha algú que m'ajudi. Bé, doncs t'hauràs de quedar aquí, eh? No et passis, Bill. Entra i si vols anar. No et passarà res. Quin pont. Que em podríeu dir com arribar-hi? Per les canonades. És clar, reina. Dos a l'esquerra i a la dreta. Fàcil. l'esquerra i a la dreta. Faci. Dos a l'esquerra i a la dreta. Som-hi. En recorda't. Dos a l'esquerra i a la dreta. Dos a l'esquerra i a la dreta. Dos a l'esquerra i a la dreta. Dos a l'esquerra i a la dreta. Dos a l'esquerra i a la dreta. Dos a l'esquerra. I a la dreta? Baixa. Esquerra i dreta. Un moment, ja he anat, no? A l'esquerra? Oh, no. Ja hi tornem. Tranquil·la, espera, espera, espera, espera, espera. Cap on? On vaig? No recordo. Ja està, m'he perdut. és molt difícil. No me'n recordo, no me'n recordo de res. Em quedaré tancada a les canonades per sempre. Les canonades! Amigues de les canonades! Ah, amigues de les canonades! I... neda, neda, neda... No ho veig gens clar, això. Confia en mi, no et deixaré xocar, amor. Oh! Oh, és inútil, no n'aprendré mai d'anar pel món. Tu mateixa, si no n'aprens aquí, no n'aprendràs a mar obert, o sigui que concentra't. Mor! Què? Dori? Ets tu? M'he perdut i els meus pares són a quarantena! Aguanta, Dori! Dave, fes servir la colocalització. Està espatllada. Para ja, fes-ne el look, que t'ha dit la Dori, corre! No crec que pugui. No em fallis ara, Bailey! Uh. Vinga, Bailey, què m'acabes de dir, eh? Concentra't. Uh, uh, uh, estic fent el ridícul. Bailey. Perdó. Oh! Ah, aquí! Uh, som aquí! noies! Uh, noies! Què? Què? Què passa? Cap una cosa. Jo el vinc! Sí, i tant! Uh, veig quarantena! <laughs> Quina passada! Uh, ho veig tot, ara! I et veig a tu! Et veu a tu! que el paradís! En vez a mi? Eh, eh, ai, no funciona. Bailey! D'acord, digue-li que a l'esquerra. Diu que l'esquerra! Esquerra! Recte! Recte! Recte! dreta! Dreta! Dreta! Uh, em roda el cap. Uh, espera! Uh, una altra cosa. Ampliaré el camp de visió. <gasps> El trident de Neptú no està sola! Què? Què és? No ho sé, però se li acosta una cosa. Oh, no! Dani, nena! Nena, cap enrere! Eh? Cap a on? Cap a on? A la dreta! Dreta! No, a la meva dreta! Oh, no, se'n va directe cap a això! No, Doni, gira! Molt bé, Dani, continua de dret cap aquí! Eh? Neda a la dreta? No, a la dreta no! Jo no miro! trobat una cloïsa que estava sonada, no callava. Sí, i hem anat reculant i hem entrat a les canonades. Llavors hem començat a buscar... No! Perdona! I això? Què és, això? Un moment, he de contestar. No pateixis, què vols que et perdoni? Què? Estàs bé? Visca! He trobat en Marlin i en Nemo. <laughs> Papa, ho has sentit? La Dori parla balanès. Ja ho he sentit, i per desgràcia em porta molts mals records. Sortim d'aquí. Proposo que... Anem cap allà. Seguiu-me, hem de tornar a casa. No, espereu! Eh, eh, els meus pares són aquí. Són aquí? Els has trobat? Doncs no ben bé, no. Vull dir, eh, encara no, però eh, sé on són. Resulta que no sé exactament com arribar-hi, però m'estan m'estan ajudant. Quarantena! A ah, quarantena, sí. Oh, i he conegut un sàptopo de molt rondinaire, però és un sol en el fons i m'ha fet entrar a l'exposició. L'exposició? Dori? Creieu que em voldran veure els meus pares? Què? Per què ho dius, això? Perquè... els vaig perdre. Dori, els teus pares estaran contents de veure't, segur. Et deuen haver trobat a faltar moltíssim. Sí? Dori, saps com t'hem trobat? Per una cloïssa o... No. Un ostre. No. Un musclo? No. Un peix. No. Doncs no ho sé. Cap molusc. Quan ja no sabíem què fer, en Nemo ha pensat què faria la Dori. I, i per què ho ha pensat? Perquè des que et conec m'has ensenyat a fer coses que no m'hauria imaginat mai. Bogeries. Com burlar taurons. Saltar per sobre de les meduses. I trobar el meu fill. Tot això gràcies a tu. Sí? No sabia que ho pensessis. O me n'he oblidat? No, no te n'has oblidat. No ho sabies, tu. No t'ho havia dit, ho sento. Però, Dori, gràcies a ser com ets, estàs a punt de trobar els teus pares. I quan els trobis, hauràs tornat a casa. Això vol dir que haurem de dir adeu a la Dori? Sí, Nemo. Sí. aviat estiguem, més aviat arribarem a Cleveland. Vigila el colze. El què? Au! Res. Em sembla que ja arribem. Ah! És quarantena, això? Sí, és aquí. Som a quarantena. Els meus pares són aquí. On anem? No, no, què ens porten cap a la porta. Ja estem cobrats! Em trobo de primera. Uh! Tio, passos. Calleu. Hem d'entrar en aquell tanc. Uh, un rotulí. Per què? Els seus pares són dins. Oh, escolteu. Teniu tres minuts per ficar-vos en aquest recipient. I després jo me'n vaig a Cleveland, d'acord? D'acord. Dori? És ella? Mama? Papa? Mama? Papa? Mama? Papa? Saps què? Que en tria dos qualsevol i marxem. Papa. Faig broma, tranquil, ja els trobaràs. Mama? Papa? On són els meus pares? Dori? Ets la filla de la Jenny i en Charlie? Sí, exacte, això mateix. On són? Uh, doncs bé, Dori, quan vas desaparèixer es van pensar que, que havies vingut a parar aquí, a quarantena. Ahà. Uh -huh. va, I llavors van venir a buscar-te. Són aquí! Ah, on són ara? Dori, ja fa molts anys d'això. Eh? Van marxar i no van tornar. Oh, no. Mira, Dori, quan els peixos no tornen de quarantena, vol dir que no... Què? Que ja no hi són. Ah, són morts? Et volien trobar, Dory. Segur, segur que són morts. Dori, escolta, no ho sabem segur. T'estimaven molt, Dori. Els que no vulguin anar a Cleveland, l'últim avís. Dori... no Estàs bé? matar Dori, no. No, escolta. Ja no tinc família. No, Dori, no és veritat, això. Oh, que marxem! M'he... m'he quedat sola. On són els altres? Els teus amics taronges van cap a Cleveland. Ja tinc! He trobat el Qui has perdut? No, no. Ho, ho sento. No, no et puc ajudar si no te'n recordes. Ah. Oh, oh! Ei, que em pot ajudar? He perdut. Algú? Uh, pots concretar una mica més? Els meus! Els meus ells! Uh, uh, uh. Els he perdut. He perdut a tothom. No hi puc fer res, ja. Ostres, aviam si me'n recordo. Si me'n recordo de què? D'una cosa. Molt important. Què, què era? Què era? Em fuig del cap. Em fuig del cap perquè l'única cosa que faig bé és oblidar i oblidar i oblidar. És l'únic que sé fer. És el que faig millor. I ara què faig jo? I ara què faig? Què faig? Què faig jo? Què faria la Dori? Doncs miraria on és. I... i... allà només hi ha aigua. I aquí moltes algues. Millor les algues. Sí. Bé. I ara què? Moltes algues. És tot igual. Tot és igual menys aquella roca. D'allà baix i... i la sorra d'aquí. M'agrada la sorra, és molt fineta. Això no serveix de res. No hi ha res aquí. Algues i prou. Moltes algues i petxines. Per aquí. M'agraden les petxines. M'agraden les petxines. Hola. Em dic... Dani! Ets aquí. Algueta també. Aviam que et mirin. No et deixaré marxar mai més. Filla meva, ets aquí. Sou vosaltres. Sou vosaltres. Mama, ets tu. Sóc jo, oh, sí. I papa, ets tu. Sóc tu, algueta meva. Em sap molt de greu. No, reina. Oh, no, no, algueta meva. Ja sé que tinc un problema, ja sé que em sap greu, fa temps que ho vull arreglar, però no puc, oh, ho provo i ho provo, oh, però les idees em fugen del cap i canvien, no us recordava, em sap greu. Dori, Dori, Dori, no t'ha de saber greu. Mira, mira el que has fet. Què? Doncs que ens has trobat. És veritat, ens has trobat. Reina, reina, per què et penses que no ens hem mogut tots aquests anys? Perquè estàvem convençuts que un dia ens trobaries, Dori. Exacte! Però em pensava que no hi éreu, com més que no? Vam anar a quarantena a buscar-te, però, però tu no hi eres. Sí, i vam pensar que devies haver sortit per, per les canonades. Per les canonades, sí, rei meu. I vam fer el mateix. I ens vam quedar en aquest lloc per tu tots aquests perquè, anys. Perquè sabíem que potser tornaries. Per això cada dia sortíem a col·locar... Petxines! I tu ens has trobat. Oh, Cuca, ens has trobat. I saps per què? Perquè te n'has recordat. Te n'has recordat a la teva manera, Dori. A la teva. Sí, i jo soleta. Oh, reina, sí? De veritat? Que has estat sola tots aquests anys? Oh, pobrissona. Bé, sola, sola tampoc he estat. Ah! En Marlin i en Nemo! Ningú ha vist on ha anat la Dori? De debò! Per què voleu els ulls si no els feu servir? Uh, esperi, perdoni, es pot ajudar? No, ajudar-vos? Ah! Oh, quin descans! Ho veus, Nemo? Ja sabia que trobaria la manera... Què? On és la Dori? És amb tu! Ah, ho sento. La volia aguantar, però no he pogut i... L'he perduda. Què? Vinga, toquem el dos! No! i se'ns van passar una balena. I això que parlo balanès. Una balena? Ostres, sort que no ho vaig veure. De fet, en Marlin no es creu ni que sàpiga parlar balanès, però la veritat és que confia molt en mi. Aquest Marlin en comença a caure Sí, llavors no sé com van trobar en Nemo, o ell a mi. No sé, però... Ai, en Nemo és un solet. Sempre em defensa, passi el que passi. Uh, què faria la dona? Bé, uh, haurem de donar les sí. gràcies a en Marlin i en Nemo quan els veiem. Oh. Un moment. Conec aquest lloc. Hola. Oh. Sóc la guia marina. Allà! Sisplau, vine amb nosaltres. És l'Institut de Vida Marina. Oh, tu vas néixer aquí. Dori, són aquí els teus amics? Sí, estan atrapats dins dins no sé què, que anava, que anava no sé on. Oh, un camió! en un camió! Això vol dir que... Oh, no els tornaré a veure. No, no, no, no, no. Què faria la Dori? Què faria la Dori? Um, ja jo sé que són molt amics teus, però un camió és una cosa molt grossa. Sí, la mare té Sisplau, raó, Dori. jo l'únic que sé és que els trobo a faltar i que els trobo a faltar molt. Això ja ho he dit, oi? Um, Dori? Mama, en Marlin i en Nemo no són amics i prou, són... són família, i els he de recuperar. Quan em van trobar va ser un cop de fortuna, bé, no ben bé, però una paraula que s'hi sembla molt, com... destí. Oh, Destiny! Destiny! Dori? Oh! Uh, bon dia, Nest. És la Dori, li passa alguna cosa. Uh, ja la veig, és davant de l'institut. Uh, Hem de saltar. Saltar? No tenim temps de discutir. Destiny! Dori, Dori, el camió aquest amb els teus amics se'n va. Ostres, no! No pot ser. I ara què fem? Destiny! Vinga. Som-hi, au. Sí. Un... Sí! Dos! No puc! No hi arribarem mai, allà! Destiny! Pensa que tinc les ulleres més potents del món. Tens les ulleres més potents del món. Pensa que jo et guiaré. Tu em guiaràs. Però, però, però, però, però els murs... Els no hi ha murs. cap mur al mar. No hi ha murs? És el teu destí, Destiny. No, I per què no m'ho has dit Què? No, Destiny, espera't. No, que això és un mur! Un mur! Ah! ajuda! Doi! Aquestes taques blaves són els teus pares, són iguals que tu. Hola, sóc en Bailey. Senyora Dori? Senyor Dori? Em dic Jenny. Oh, jo em dic Charlie. D'acord, ja n'hi ha prou. Hem de parar el camió. Hem de parar el camió. Oh. Bailey, informe complet. Ah, sí, aquest do que tinc. Uh! Ja el tinc! El camió entra a l'autopista, va cap al sud. Uh! De pressa! Hem de parar aquest camió. Això no m'ho vull perdre. Oi tant, te'n va. Ostres, tu, serà brutal. Però què, Gerald? Que t'has begut l'enteniment! No t'hi acostumis, eh, Gerald? Quin morro! Riley, no recordo res. Posa'm al dia. Sí, senyora. Uh! Els teus amics encara són al camió. Uh! Van cap al nord, cap al pont. Uh! Oh, veig un grup de llúdries precioses allà baix. En vull una! Au! Uh! Oh! No, veí! Ai, ai, ai! Veig el camió! És allà baix! Què faria? No veig com hi podem pujar, Dori. No hi ha dret. Només que poguéssim parar el trànsit. Parar el trànsit, parar el trànsit. Si es para, la gent para. Mira coses, coses que els agraden, divertides. Ah, <gasps> coses divertides! Ja està, ja ho tinc. Què? Què tens? Ràpid, abans que me n'oblidi. Destiny, quan el camió arribi al pont, vull que m'hi llencis. Fet! Vosaltres, seguiu-me. Els altres, quedeu-vos aquí. Alto, alto. Dori, Cuca, no et vull tornar a perdre. Ta mare té raó, t'has de quedar amb nosaltres. Dori, reina, què passa si, si, si te'n vas, no Mama. sé, molt de temps, i Mama. et distreus, i resulta Mama. que et despistes, i llavors... Si us torno a perdre? Ah, sí. Mama, papa, no passarà res perquè, encara que ho oblidi tot, sé que us tornaré a trobar. Mm. Una mica a l'esquerra. No, més enrere. Ja està, aquí, quan vulguis. No, oh, D'acord. Au, au, corre, corre! Endavant amb la teva idea. D'acord, quina idea? Ah! Molt bé, aviam, aviam. I ara què? I ara què? Maria la Dori. Cotxe, cotxes, veig cotxes, els cotxes s'han de parar. Per als cotxes, per al trànsit, festa de festes! Vigila! Quina monada! Oh. Què passa, papa? No sé com, ni de quina manera, però estic segur que això té a veure amb... i jo, però per més que ho he provat no us he pogut oblidar. Devia enyorar massa la resta de la família. Som família? Mhm. Mm Saps de què parlo, oi? <laughs> Sí, ho sé prou bé de què parles. Ei! Ei, vosaltres, fora d'aquí! Aquests peixos no són vostres, fora! Oh, ens havien de portar elles! Vinga! els cotxes ja es mouen! deixeu-me fer mi, tranquils. Uh, uh, uh, Becky, Becky, vine! Et necessitem, Becky! Ah! Dori, vine amb mi! No, no, espera't, falta la Dori! No, Becky, espera't, para! Hem de tornar, Becky! Torna, torna, Becky! Lulu! Ah, no te'ns vegin! I la Dori? Qui sou? Jenny? Marlin? Charlie? Nemo? Rec. Gràcies, moltíssimes gràcies. Dori. encara és el camió! Becky! Porta-la, Dori! Bé, eh, nois, ens hem de dir adeu. No! Què vol dir que no? Que no te'n vas a Cleveland, que vindràs al mar amb mi. És aquesta mania que tens de xafar-me els plans. Escolta'm, tinc un objectiu a la vida. Només no, un i és... No, escolta'm tu a mi. Què tenen d'especial els plans? Jo no n'he fet mai. Vaig planejar perdre els pares? No. Vaig planejar conèixer en Marlin? No. Vaig planejar conèixer-nos? Calla, sí? Ja has acabat? Doncs no, encara no, perquè les millors coses passen per casualitat, perquè així és la vida i perquè tu vindràs amb mi, al mar, i no et quedaràs en una ridícula caixa de vidre. Puc parlar jo? Encara no estic. Una amiga meva que es diu Marina un dia em va dir que només fan falta tres passos. Rescatar, rehabilitar i... Eh, eh, una altra cosa que... Alliberar! Sí! Sí, això! Bé, què hi dieu? Alliberar! Alliberar! Alliberar!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 Vingui cap avant! Els perdo! Toni, no hi ha res a fer. No, hi ha, hi ha d'haver alguna manera. Toni, escolta'm, no hi ha manera de sortir d'aquí. Oh. N'hi ha d'haver una, sempre hi ha una manera. Sí. No, Toni, t'ho juro, aquest cop no hi ha cap manera. No? I allò què és? Canyes de carpa, sí que n'hi ha una. Agafa aigua, noia. Aigua! Aigua! Aigua! Aigua! Bon bimbípedes! Bé, Hank, tens set braços. No ho sé, prova alguna cosa. D'acord, som-hi! Hi és alguna cosa? Diria que ens movem. Molt bé, Hank! Ei! Espera! Espera, espera, espera! Escolta, no et vull ensenyar a conduir. És evident que no puc. No sóc qui per dir-te res, però no pots anar més de pressa? Oh. No, no, camió! No veig res! On hem d'anar? Eh, doncs no ho sé. Tots els cotxes van a l'esquerra. Ves a l'esquerra. Carrer Gilman, Avinguda Ashby, Howard, Gilman un altre cop. Oh, Gilman un altre cop. Vés Quanta estona he d'anar a l'esquerra? Tranquil, hem de descobrir com hem entrat i sabrem com sortir. Doncs quan ho descobressis m'ho dius. Per desgràcia no me'n recordo com hem entrat. Ei, aquell ja el conec. Venim d'allà, a la dreta. Cap a la dreta! ens podem buscar feina. Recte, recte, Condueixes molt bé? Mira la carretera! Ai, perdona. Oh, ostres, bifurcació. Cap a on? Eh, al mar, al mar. Ah, una barca! No en tinc un bon record de les barques, però... Cap a on? Eh, ah, les barques van al mar. Dreta. Agafa't! Se'ns acaba el temps, noia. Cap a on, ara? Eh, bé, ja em deixen pensar. No, no, no, no, no ho sé, però alguna cosa passarà i... Oh! Cabines! Hank, segueix els ocells! El mar és a l'esquerra! Uh, un moment! Uh, cap d'una cosa! Són ells? Com va la cosa? Uh, ostres, no és la poli! Ens han enxampat! Bé, anem bé. Oh, el mar! És allà, casa fons! Ara t'escolto. Ai, ai. Què vol dir, ai, ai? No, què faria jo? Què faria, què faria, què faria, què faria? Hank, et demanaré que facis una bogeria. M'encanten les bogeries. D'acord, Hank. Uh, no hi escapatòria, s'ha acabat, aniran a la presó. Uh, espera. Uh, oh, no. Uh, fugim, que venen! I see trees of green, red, roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see. I see. I see friends shaking. cavaller aquí representa la tercera i última part de la missió de l'Institut de Vida Marina. Rescatar, rehabilitar i alliberar. Soc la guia marina. Gràcies per acompanyar-me. Un, dos, tres, quatre... Eh, un moment, per què compto? Ei, on és tothom? Ostres, man, m'han abandonat? No, no, no, no, no m'ho farien, això. No passa res, ja ho descobriré. Què feia ara? Estava... Mm, em tapava els ulls, per tant, m'amagava. I per, per què m'amagava? Calla! Ah! Oh, sí, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amagueu-vos, que vinc! Ah, us he vist! <laughs> Us he trobat! Oh. Ha-ha! sou aquí! Molt bé, gambetes, s'ha acabat l'hora del pati. No s'hi val! <laughs> No m'han trobat a mi! Au, veniu, continuem amb la... No em toquis, continuem amb la classe. On de la migració Jada. Si és prou llest, s'hi estarà tot el temps que pugui, però mentrestant us faré jo de mestre. Molt bé, qui vol saber què és l'ecolocalització? Ningú! <laughs> Molt bé, Algueta, passa-t'ho bé. Fa bon dia per nedar, oi? Sí, adeu, mama, adeu, papa. Bé, jo me'n vaig cap a casa. He de treure-li la pols a la Namona. Vens, Dori? Qui? Jo? No, me'n vaig als esculls. Ah, d'acord. Què? Els esculls? No, vols dir que és bona idea? Sí, vull anar a disfrutar de la vista que es veu. Adeu. La vista, diu. Eh, passa tu molt bé, tu soleta, i no, i no et perdis. no. Dori, Dori, Dori... Do... Hola, Marlin. Oh, ei! Hola, Dori. Ei, fas cara de preocupat? No, no, no, no, no. Estic bé. És la meva cara. res, és que... Te n'ha sortit. Oh! Visca! Te n'ha sortit, algueta meva! Sí! En què? Reina! Has seguit les petxines i has arribat a casa! De debò, sí? Jo soleta? Sí. Saps què vol dir això, Cuca? Vol dir que pots fer tot el que et proposis, Dori. Sí? Mama, puc anar a jugar amb ells? Sí, per descomptat! Vés-hi, sí. galgueta meva! <laughs> Sí, me n'he sortit. Mm. Quina vista més bonica. C，E。 is what you are. Unforgettable. unforgettable. Thinks that I am unforgettable too. Vinga, arrodoleu! Va, callellets, que falta poc! Us juro que vomitaré! Voilà! Molt bé, nois, molt bé. Sí! Sí! sí! Ens n'hem sortit! A partir d'aquí ja no tindrem més problemes. Sí! És que no respecten la vida marina. I ara què? Hehehehe <laughs> <laughs>